Apaga la luz, que yo sé, baby, que tú estás toda mojada. Trae botella blue, un par de filices de marihuana. Me encanta tu actitud, una nena buena con cara malvada. Baby, fuiste tú que me enamoraste así de la nada. Y yo te necesito como vitamina. En no dejarte de pensarte se vuelve rutina. Ahora me paso cantándote de la cabina. A ver si vuelves como don yo quemando Cristina. A veces siento que la muerte se aproxima. Pero no voy a quitarme, baby, voy por encima. Lo que yo quería decirte lo escribí en rima. Pa' que tú veas, baby, lo que yo sentía. Y tú, me tienes buqueado con esa actitud. Ninguna me trata como la haces tú. quiero encajar como Lego. Te voy tu vitamina cuando en el reloj diga, baby, que son las 602. Yo te lo juro por mi madre que si tú me llamas yo le caigo a donde esté. En un 2 por 3 me tiro por el güey, me digo, rescatame, no desgracia por el favor, muñeca, no hay de Se le explota la cabeza a todo el que mete el pie. un blog. Brincamos encima como la 47 sin stock. You feel me, baby, I'm un blow De tu corazón hasta tu punto G, yo tengo el unlock. Y yo te conozco que hoy te trae alcohol. última si esta vez, por última vez. Apaga la luz, baby, yo sé que está toda mojada. Trae botella blue, un par de filis de marihuana. Me encanta tu actitud, una nena buena con cara malvada. Baby, fuiste tú que me enamoraste así de la nada. Dime cómo le hago. Yo no puedo olvidarte, tú dime el atajo. Un fili que prendo y otro que apago. Dime cómo le hago. Tú me hechizaste como Maya Mago. Y eres mi favorita, con ninguna encaja